Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Ստեփանակերտցիները հպարտանում են, որ իրենց քաղաքը կանաչ է, ծառ ու ծաղիկը շատ։ Դա նաև հյուրերն են ընդգծում։ Մայրաքաղաքի կանաչապատմամբ զբաղվում է Ստեփանագերտի Բուսաբանական այգի Փակ Բաշնիտիրական ընկերությունը, որի համար ապրիլն աշխատանքի ամենաերուն շրջանն է։ Կատարում է նախապատրաստական աշխատանքներ մարտ-ապրիլ ամիսներում։ Գագիկ Ավանեսյան, ընկերության տնորեն։ Ծառատուն կա կազմակերպված փոքր մասշտաբով, այսինքն չորերը փոխարինվել են, կոտորածները փոխարինվել են նոր տնկիներով։ Տարելի է տեսականիները թվարկել, բայց քիչ են, եղևնիները այն լավ տեսակները, մշտադալար տեսակները չունենք։ Ունենք լորենի, հացենի եւ անցած տարվանից աճեցված ուռենիները, լացող ուռենիները։ Նախապատրաստում ենք նաև տնկել ծաղիկներ։ Սացիլներն Սացիլները մի մասը կբերվի Երևանից, մյուսը մեր տեղականը։ Նոր ցաղկատեսակներ պատրաստվում եք։ Երևի կլինեն քիչ քանակով, ձերք են վերվել ցաղկիսեր, տարբեր ծաղիկների, բայց քանակ այնքան է քիչ, որ այս տարի այնտեղ աճեցվելու է, վերծվեսեր, քանակը մեծացվի, հետո քաղաք տեղափոխվի։ Միշտ էլ ընկերությունը այդ խնդիրը ունեցել է ծաղկի սերմի ֆինանսները չեն հերիքում սերմ գնելու թանկաճույք է սա ծրգին չի դրա համար աշխատողները հավաքում են մեր տեղական ծաղիկների սերմերը սա միած հատկություններ ունի ծուլնակությունը կորցնում է ծաղիկներ կան տարի ծաղիկներ կան պահման ձևը շատ բարդ է պահպանման պայմանները այդ պայմանները չունենք ձերբերված սերմերն ջերմոցները այնքան էլ ժամանակակից չեն որովհետեւ կարողանաս միանգամից աճեցնել Դա համար ձեր են բերվում այս առաջկա շրջանում Երևանից ծաղկած արդեն պատրաստի ծաղիկներ, սացիլներ, սացիլները, որբիսի մերը մի քիչ ուշ փոխարինենք։ Տարվա կտրվածքով 2-3 անգամ փոխարինում ծաղկի սացիլները քաղաքում։ Շատերը չեն նկատում։ Այս ժամանակաշրջանում մոտավորապես քանի ծաղկի սացիլ է տեղադրվում։ Տարվա կտրվածքով 800 000-ից 900 000 եւ կարող է տեղերում միլիոնից ավելի։ Կարկտահարվում է եւ այլն այս ամենը փոխարինվում է եւ քանակը մեծանում է, շատ բարդ ծանր աշխատանք է արևի շոքին այդ տարեց մարդիկ։ Անցած տարի ջրի խիստ պակաս կար մայրաքաղաքում։ Կարողացել եք տնկած ծառ ծաղիկը պահպանել։ Շատ դժվարություն է հաշել ջրի պակասը։ Մեր ջրցան ավտոմեքենաներով ինչքան կարողացել ենք ջրել ենք պահպանել ենք ցերեկվա ժամերին ջրցանները ծառայել են ջրմուղ կոյուղին բնակիչներին ջուր մատակարարելու համար գիշերվա ժամերին էլ ջրել են ծառերը, ծաղիկները, սիզամարգերը եւ այլն։ վարդապետարները Սիզամարգերի վարդերը ձևավորելիս 3000 վարդի կտրոն էին առանձնացրել։ Դրանք տնկվել են ընկերության տնկարանային տնտեսությունում, որպեսի հետո տեղափոխեն ու տնկեն կանաչ տարածքներում։ Կտրոնների 5%-ն է փրկվել, մնացյալը ջրի պակասի ու գիզիչ արևի պատճառով չորացել է։ ծառերի 70%-ը պահպանվել է երիտասարդներ տնկված գիշերային ցերեկային ժամերին այս ռեժիմով ծանր 2.5 աշխատել են մարդիկ Կանաչ տարածքներում ջրի խողակներ են անցկացված։ Դրանք պիտի աշխատեն, չէ՞։ Կոտորվածները վերանորոգում են ջրմուղկոյողը վերանորոգման աշխատանքներ, տարբեր վաճառներով կոտորվում բնակչության եւ այլ եւ այլ ավտոմեքենաների, բայց անձրևային համակարգը այդ հնարավորությունը չկա որպիսի խողովակները, որ մարդիկ ջրում են, այս ամենից անցնենք մի քայլ առաջ։ Մարտին տեղացած ջունը ինչ վնասներ է հասցրել քաղաքի ծառերին։ Այդ ջունը աննախադեպ էր մեծ դժվարություններ մաքրելու ջունը։ Փորձել ենք պահպանել ծանրացած ճյուղերի այդ բանը, բայց շատ ակոտրվել եղևնի տեսակի ծառերը, որովհետև ձյունը յուրաշատապահ է։ Բոլորը երիտասարդացվել են, հատվել են, ձևավորվել են, տեղերում կապվել են կախված ճյուղերը մի կերպ եւ այդ գործերը շարունակական են։ Հանվել է մոտո։ Դեռևս չեք հավարտել։ Չէ, որովհետև տեղեր կա այդ ճյուղը չի երևում ինչ չորացման, թարաման շրջանում երևում է։ Խիծառերը դրա համար գալիք ամսում էլ ազատամարտիկների փողոցը հին ակացիա կոչվող ծառերը երիտասարդացվելու է։ Ծառերը քաղաքի կանաչ թոքերն են եւ ամեն մի ծառի հատում դժվարացնում է նրա շնչառությունը։ Բացի դրանից, բնակիչների համոզմամբ նրա գեղագիտական տեսքն է դժում։ Միշտ հավաստիացնում են, թե առանց անհրաժեշտության ծառ չի հատվում, սակայն ոչ միշտ է ծառահատումը արդարացված լինում։ Դրա համար պահանջվող փաստաթղթերը ոչ միշտ արժանահավատ Մայրաքաղաքում մեջ շինարարական աշխատանքներ է ընթանում։ Այդ ընթացքում կատարվում են ծառահատման աշխատանքներ, որը բնակչության կողմից չի հասկացվում, չի ընդունվում, բայց սա կատարվում է այն պայմանով, որ կարողանա աշխատի տեխնիկան, մեխանիզմները։ Որևէ ծառ չի հատվում առանց թույլտվության։ Կա ավականի, կա բնապահպանություն, կա քաղաքապետարանի հատուկ ծառայությունները զբաղվում են դրանով, որոշում են երբ, ինչ, ինչ ծառի հետ, ինչ գործողություն։ Գառնանա անհրաժեշտություն կա նոր ծառեր տնկելու։ Մեծ քանակությամբ ծառատունք չի պահանջում քաղաքում, քանզի մեծ թափով սկսված է չինարական աշխատանքները։ Ավարտին պիտի հասցվի ավելի շատ հատ ազատվում, երիտասարդացվում, տեղափոխվում, Կան ծառատունկը, ծառատունկը կատարվել է մոտորապես նորից կրկնում 50-ի չափով, տեղ-տեղ Բնակչությանը շատ մտահոգող հարց է։ Սովակալ Իսակովի արցանի մոտ ընկերությունը քանիցս ծաղիկներ է ցանել, թփեր է տնկել, սակայն բացօթյա ապորինի առևտրով զբաղվողները դրանք ուղին են հավասարեցնում։ Դեմը առնելու որևէ միջոց չկա, տարեց մարդիկ են, գոնե նրանց աշխատանքը հարգվեր։ Խնդրին սաղ տեղյակ են, փորձում ենք մի կերպ համոզել այդ բնակչությանը մեկը հասկանում է, մեկը չէ։ Կոնկրետ պատասխան չկա, ինչ ասեմ։ Բնակչության վերաբերմունքը ծառու ծաղկի հանդեպ։ Նկատվում է, որ մարդիկ գնալով հոգատարությամբ են վերաբերվում ծառու ծաղկին։ Տարբերությունը քիչ կա, բայց ընդհանուրով փորձում է քաղաքի այդ գեղեցկությունը պահպանել։ Ավելին ասեմ, կան մարդիկ, որ սպասողական են վերաբերվում այս նոր սոցիալավորման աշխատանքները սկսելու իրենք հուշացնում, չեն հուշացնում մինչև ապրիլի վերջը ժամանակ կա։ Պարոն Ավանեսյան, այս տարի կմնա նույն մակերեսը կանաչապատ տարածքների թե մտադիրեք ավելացնել։ Երևի մնալու է նույնը, Մի խնդիր էլ կա, որ այսքանը կարողանանք պահպանենք այս պայմաններում, սա փորձություն է, մեծ փորձություն է, նորից եմ կրկնում, բանվորի պակաս կա, երիտասարդները չեն գալիս, չեն աշխատում, նորից եմ ասում, սա ծանր աշխատանք է, ամառվա շոքին ֆիզիկապես մարդ պիտի մի քիչ ամուր լինի։ Երիտասարդներին ինչու՞ չի գրավում այդ աշխատանքը, աշխատավարձը ըստ երևույթին ցածր է։ Աշխատավարձները տարվա սկզբից բարձրացվել է, ինչպես երևի բոլորին 20%-ով։ Տարբերություն կա մի քանի հոգով, դե բայց պայմաններից ելնելով իմանում ենք երիտասարդությունը որտեղ է, այնած։ Սա է երևի հիմնական խնդիրը։ Հետո սա մասնագիտությունը, որը երևի շատերը չեն օգտագործում։ Կրթություն ստացել են, բայց չեն օգտագործել։ Անհրաժեշտ մասնագետներ ունեք։ Մասնագետները ընդհանուր կան, տեղամասերի այգեպան ագրոտեխնիկները 20-30 տարի այս հիմնարկում աշխատում են, ամեն ինչ գիտեն, այն ծառերը, որ տնկվել է, բարդ չի, կարելի է գրականությունից համակարգչային ծրագրերից օգտվել, բայց նորից եմ ասում, ընդհանուր աշխատանքը ծանրանում է դրսում։ Դրսում այդ աշխատանքները իրականացնելը մի ուրիշ բան է, իմանալ, կատարել 22 Ծառերը արդեն կրապատվել են։ Չէ, նախատեսում այս ապրիլի վերջում մի քիչ էս անձրևները բան ավարտվի, մաքրվի, որպեսզի գերապատման աշխատանքները իրականացնենք։ Երևի ծաղիկները տեղադրենք, հետո գերապատում ծաղիկները չկողկորտենք։ Որևէ ընկերության հետ դուք համագործակցում եք հայաստանյան։ Կարելի ասած, չէ։ APT-ին, APT-ին ինքը բարեգործական նաեւ մեծ քանակությամբ ծառեր տրամադրվել Անցած տարի ռուս խաղապահներին են տրամադրվել, տեղամշակվել մեր աշխատուժով, մշակվել է հողամասեր մեծ քանակությամբ, խոտացանվել։ Այս կանաչ տարածքներ են։ Իրանք իրանց համար գազոններ են սարքել, ծառատուն կա կատարվել, խոտի սերմացանվել, ծաղկիսացիլա տեղադրվել։ Շեշտեմ, որ ամեն ինչը որ արվել է, իրանք լավ պահպանում են։ Խնամքը կատարում են հապաները։ Այո, մեր տեղադրածը 99%-ը պահում։ Եթե այդ կերպ պահպանվեր նաև մայրաքաղաքում տեղադրված շատ գոհ լինեիք։ Նույն այդ խոտի Սեյմա Ստեփանգերտում հացանում ենք չի աճում, այսինքն կողկորտում են ժողովուրդը, բայց ունտեղ պահպանումը իդեալական գեղեցիկ կանանչ հավասար գազոնը ստացվում։ Խոտի մասին խոսեցիք։ Ունեք խոտ հնձիչներ, ժամանակ առ ժամանակ հարկ է լինում խոտը հարել, կանաչ։ Ժամանակ առ ժամանակ ճիշտ ասած այն ասելը չի, այ այս ամսում երկու օրը մեկ քաղաքում տեղտեղ արդեն բարձրացել է երկու օրը մեկը պիտի հարվի խոտը մինչև մայիս խոթարքի աշխատանքները շատ ցաներ են լինում այո ունենք խոթունձիչներ եւ անիվներով եւ սպիրալով ունեք կտրող սարքեր իսկ ձևավորողներ ուրիշ քաղաքներում այնքան գեղեցիկ ձևավորումներ ենք տեսնում ձևավորումը իր առաջվա թփի ձևը պահպանում։ Պարզապես էտվում է։ Էտվում է, այո, բայց ուրիշ ինչ որ բաներ գեղագիտական չունենք չունենք նման մասնագետներ վարդերի կտրոնների 95%-ը չորացել է ջրի պակասի պատճառով այս տարի վարդենիններ մայրաքաղաքում կտեղադրվեն Այո, կտեղադրում են տեղերով նորից եմ ասում շինարական աշխատանքների պատճառով տեղափոխվելու են, ասենք վերանորոգման տեղեր կա, վերանորոգվելու են, այդ վարդերը տեղափոխվելու են արմատային համակարգում։ Արդեն տեղադրվել են մի 500 հատ վարդի կտրոն։ Տնկարանում, որովհետև մի անգամ արդեն այդ ձևավորման աշխատանքների վարդի այդ քանակը չկա, կլինի 3-4 ամսից մի անգամ էլ այդ նույնը կկատարվի։ Կտեսնենք այս տարի ինչպես է վարդերի կտրոնները աճում վարդերը լավ տեսականիներ են ուզում, չունենք մեր այն հասարակները, կբերվեն Երևի, Երևանից։ Աճեցման քննիրը կա, ցանկացած ծառում, կտրոնում, թե ցավ կիսացիլում, նորից եմ ասում, բան որի քանակի քչություն կա, մասնակետների պակաս կա, եւ այդ տրամադրվածությունը չկա, որպեսզի այդ աշխատանքները իրականացվեն։ Այդքանը ասելու, որ ես նույն աշխատանքների կատարումը մի քիչ դժվարված կատարում։ Քաղաքի տարբեր մասերում փայտե ցակամաններ են տեղադրված։ Դրանց թիվը կավելացվի։ Փայտե ցակամաններից ու մեզ ռադիան պատճառով երկուս կոտրվել է, տեխնիկաները աշխատելու ընթացքում թե առատեղ ունենա։ Լրացման պարագայում ճիշտ ասած չգիտեմ, քաղաքապետարան եւ սա աջակցությունն է ճիշտ ասած, սա մեր ընդհանրություն չի։ Դուք ընդամենը ծաղիկը փոքր վարդենիներն եք տեղադրում։ Վարդենիները ուրա։ Հիմա չկա։ Ուրա։ Ծաղկամանների դատարկ են։ 90% կարելի ասած։ Մնացածները պլաստմասսի ծաղկամանները բանանույց եմ ասում, վերաբերմունքը ժողովրդի մեկը լավը հասկանում է, մեկը խփում է կոտրում։ Այս ամեն ինչը անընդհատ տարվա կտրվածքով փոխարինվում է մաքուր գեղեցիկ կանաչապատ քաղաքուսավեն են ընդունել դուրալին։ Դուք համարում եք, որ Ստեփանակերտը կանաչ քաղաք է, արդեն որպես ոչ թե Ստեփանակերտի բնակիչ, այլ որպես մի ընկերության ղեկավար, ընկերություն, որը զբաղվում է քաղաքի կանաչապատմամբ։ Այո, կարելի է ասել բավարար ծառականակ կա, հատման հետ լարացումը, երիտասարդացումը, գազոնապատ տարածքները բավարար քանակ ունեն։ Ծաղկապատմանը երևի քաղաքում ինքը մասշտաբը շատ ավելի մեծ է։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի ապրիլի 15-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։